ar-rahma ar-rau yana nufin ar mun gani kamar yadda wani mara alƙari ya faɗa a cikin sha'in buhari albani hafizul rahimahullahu ta'ala yace hada az-zahir wallahu ta'ala fassara ar da ar-rahma shine zahirin ma'anar ar sai ce amma ya ce ita iska daga rahamar allah ne ta tibin rahama kan zo da rahama Ta kan zo da rahama lokaci da iska ta taso sai da manto tana bishara ne ga mutane ruwan sama yana tafi sai mutane su shirya su a ɗan ɗauke ba za su yi asara ba kada ta zama rahama wani lokaci ana tsananin zafi iska sai ya taso da haka rahama ce daga cikin ta lalata gari ta lalata ƙasa ta halakar da ga masana har sunaye suke bata sai a ce wannan iskar sunan ta kaza amma sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce fala shan sabbuha kar ku zage ta da ta zo da azabar wa sallallahu khairaha ku dinga roƙon Allah alkhairin iska wa uzu min sharriha ku nemi tsarin Allah daga sharrin ita iska ɗin an fahimta wannan hadisi an za ku tunanin mutu makamantansa a baya hadisi kusa na 500 da wani abu da hadisi na wajen 700 da ashirin da sun yi magana a kan ladabin iska da ladabin ruwan sama da makamantansu da haka ba a zagin iska da yadda ta zo ta yi ɓanna to sai a nemi allah daga tsarin daga tsari daga sharrinta in an ga za ta taso a nemi tsarin allah allah ya tsari wannan hadisi bayan abinda shi buhari ya kulla babi la ta suburri malamai suka ce wa fi tawabi umar wannan hadisin yana nuna tawabin sayin na umar ya san ansa amma sai cewa zai mana bayani game da iska kuma suka yi shun bai su musu kaza ba ne ba har sai da labari ya je ma sai na abu hurera shi ce mai bayani wafihi adam kawai sahaba fi ma la ya'lamuna hadisin yana nuna mana sahabbai ba su tutsa cikin abin da ba sani ba kuma da ya cewa zai mana bayanin iska waɗanda ke wurin sahabban da ke wurin ba su da wani hadisi wanda ya bayanin iska sai suka yi iska shi ba su kutsa ba da bala da siyasi da dole da ƙarfi sai sun yi bayani sai kowa ya shi ba sani ba labari ya je ma abu ne da shi ne ya bayani mun gane tukago da yana cikin abin da shi wannan hadisi yake nuna mana ƙarin hadisi ne kuma sahihi albani ya inganta shi a sahihul adabin mufrat imamul dahawi ya fitar da shi da imamul dabarani da bai baihaqi da imamu ahmad a musnad abu dawud da nasai da suraitu hadisi babu ƙaunar rajuli mutirna bi nau'i kaza wa kaza babi na gaba zai karantar da hukunci. mutum ya ce muɗirna an mana ruwan sama bi nau'i kaza wa kaza saboda faɗuwar wata a wuri kaza da wuri kaza nau'i jam'i ne na anuwa abinda yake nufi kamar da malamai suka bayani shi ne mafaɗar wata wajen nan a kowane lokaci akwai inda akwai manazin masaukan shi inda yake sauka inda washe gari daga nan zai fito in ya tafi ya fara to akwai inda yake sauka to washe gari daga nan zai fito to su laraba a jahiliyarsu suna ganin saukar ruwan sama yana da tasiri da saukar wata a waɗansu masaukai to wani lokaci idan an ruwa sai su ce an yi wannan ne saboda wata ya sabka a wuri kada mun fahimta wani lokaci kuma sai su ce an yi wannan ne saboda wata ya sabka a masarki na kaza masaukan suna da sunaye a wurinsu to shi ne alwala to duk wanda ya jingina ruwa wanda ya sabka na sama da wani masarki mai hukuncinsa shi ne abinda wannan babi zai karantar da ƙalin bukari haddasa ismail ƙala haddasa ni malik an salihin ibn kaisar an ubaidillahi ibn abdullahi ibn utuba ibn masudin an zai ibn khalidin aljuhani annahu ƙalin صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح bilhudaibiya ala akarin samani kanat minan daila falamman tsarafin na biyu sallallahu alaihi wasallama akbala alan nas faƙaɗa halta da nuna ma za ƙaɗa rabuhu ƙaru allahu wa rasuluhu adam ƙaɗa asibahamin ibadi mu'minin bi wa kafinu fa’amma man ƙala mu’irna bi fadlin lahi wa rahmati fa zalika mu’aminin bi wa kafirin bil kawukan wamma man ƙala bi nau’i kaza wa kaza fa zalika kafirin bi mu’aminin bil kawukan wani hadisun imamun bukari ya ce an karɓo shi daga zai ibin harin aljuhari annabu kala yake ba mu labarin cewa na lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salati subhi bil hudaybiyya yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya mana sallar asuba a hudaybiyya hudaybiyya shine wurin nan wanda aka yi sulhun da ake ce ma sulhun hudaybiyya wurin da ake ce ma sulu inda aka yi sulhun hudaybiya a sulhun hudaybiya wani sulhu ne wanda ya faru tsakanin larabawan makka ko kafiran makka da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya yi mafarki cewa ga su sun shiga makka sun yi umara mafarkin annaba gaskiya ne haka ya gaya masa habbai cewa ga abin da ya gani a mafarki wannan ya hukunta a je maka a yi umara sai ya shirya rundunar aka tuwa maka don a yi umara ba da niyyar yi ba a je a yi umara kawai ita kuma umara dama rana ɗaya ma kana iya gaba kawai sai umara su juya su koma gida sun zo wannan wuri da ake ce ma hudaybiya sai manzan Allah ya yi zango a nan sai ce tuwa zai ji ya gaya wa mutanen maka cewa mun zo yin umara da aka su dan janye su ba musulmai dama su yi su yi dawafi su yi sa'ayi su koma madina su aka rasa wannan da ya ce domin kowa yana jin tsoron in ya mutanen maka za su rike shi saboda akwai wata matsala kanin shi da su sai na usman allah ya kada masa yarda shi ne da matsala da kowa na haka aka ce usman ya je tsaye na usman ya je ya fada masu ya kama hanyar ya tafi maka shi kadai ya shiga garin maka ya je ya samu manyan kafar manyan shugabannin maka a lokacin shi to gashi gashi abinda ke tafi da mu sai suka ce a amma kai usman in za ka yi rawafi kai umara kai mun yadda ka yi amma bayan kai ba wanda muka yadda yi da haka ga ka'aba ka je kai abinda duk za ka yi sai na usman ce a shi ba zai yi ba maza allah zai yi ba to sun ɗauki lokaci mai tsawo ana tattaunawa har can biya aka ce usman ya daɗe mai dawo ba to ke faruwa nan da nan sai jitali ta fara yawo cewa an kashe sai da usman mutanen maka sai da usman to a nan ne manzan allah ya tattara sahabbai ce to ku zo ku yi mana baya inda sun kashe usman to kowa ya baya cewa ya yadda zai ba da goyon baya a shiga makka sai an ɗauki fansar usman to shi ne ya sanya hannu sai wannan sahabi zai ɗora hannunsa sama sai da kowa ya baya allah ya ba na labari a sojin fati to an ce da kowa ya gama ɗora hannunsa sai manzan Allah ya ɗaga hannunsa da hagu ya ce to jama'a ƙunga wannan hannu ita ce da kusa masu ya dora wannan masu dogon tunani sai suka fahimci cewa wancan labarin na cewa an kashe usman ba gaskiya ba shi ya sa lokacin da 'yan tawaye suka shiga gidan usman za su suka zo tawaye ba su yi da gwamnatinsa ba suka zo da listin tuhumar shi cikin tuhumar da suka yi masa bai yi baya ba a wannan wurin ce ku kuna cewa bai yi mubaya ba mutumin da shi manzan allah ya wakilce shi ya masa baya waye baya shi ta kai baya a wanda manzan allah ya wakilta to ƙarshe dai mutanen maka suka ce sai dai a yarjejeniya a yi shuru Za a ya koma ya dawo shekara mai zuwa amma dai wannan shekara ba za su bari ba to shi nan sai manzan ce to a zo a su? sai suka ba da wakilai da aka zo aka zauna da manzan Allah sai aka mutu su to wannan sulhun shi ne ake ce ma sulhun hudaybiya an kira shi haka saboda a anan hudaybiya ake sulhu ya manzan Allah ya taso tun daga madina an zo ga makka suna kallo a ce ba za a shiga ba sai sahabai suka yi nauyi suka yi jinkiri suka yin azumi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shiga wurin da aka dan keɓe ya ce to su ya ba su umarni sun ƙi in kawo mutane suka saba ba su, a zama allah ke kawowa na ce su ya suke mutane nan kowa ya ji ya samu ya yi sauri sai umar salama ta ce to ya rasu in ba ka shawara sai ce fita waje kai kai aske idan kai askin suka gani in allah ya soya da su malarsa kenan sai mu zala da wannan shi yana fitowa waje kira mai ana fara yi mashi kayan ka ce ko kowa ya kama mai aski ana ta aski nan ne an yi wannan nan sahabbai Allah ya kwana sai da aka sallar asuba Allah cikin daren nan sai aka yi kuwa. suwa shekarun da zan manzan Allah ya faɗa shi ne shi wannan sahabin zai ibn khalid al-juhani yake ba mu labarin cewa manzan Allah ya mana sallar asuba a hudebiya sai ya ce ala atharis samari. ya mana sallah akan ko bayan ko bisa alamun ruwan sama na jiya da aka tun da kaga wurin ba fulo ba ne ƙasa har yanzu ta ji, to shi ne a kan sama akwai sauran alamun ruwan jiya da aka yi da daddare a sama da ya ce ana shi ne almadar domin ruwa daga sama yake sarkowa me yake nufi sun yi sallah in ka sanya goshinka za a ga neman ruwa nan gwiwoyinka za a ga neman ruwa shi ne ala'asar samari ya ce kanar minan laila wanda wannan ruwan an yi shi jiyar daddare mun gane jiya aka yi wani tufalan man sarrafa da biyu sallallahu alaihi wasallam da manzan allah ya gama sallah akbara alal nas sai yi juyo kalli mutane faƙala sai ya ce musu halitta da nuna ma za ƙalar hukum ce jama'a kun kausa abinda ubangiji ya faɗa jiya da aka yi ruwan nan kalu allah wa rasuluhu ala ya suka ce a zan allah allah da manzansa ne suka fi sani kana sai manzan allah ya ce asbaha min ibadi mu'minin bi wa kafin. ya ce an waye gari asbaha min ibadi mu'minin bi wa kafin. a ce to an waye gari wannan ruwan da aka ya raba mutane gida ne waɗansu sun zama mummune da wannan ruwan da aka waɗansu kuma sun zama kafirai da wannan ruwan da aka mun gani an waye gari mutane sun rabu gida biyu waɗansu musulmai waɗansu kuma ba musulmai ba to kaga wannan abin kula ne wanda ce fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi duk wanda ya ce an yi ruwan saman nan na jiya bi fadlillahi da fadlan Allah wa rahmatihi da rahmatsa to wannan fa dalika mu'minin bi kafirin bil kawkab wannan shine mu'mini wanda ya imani da Allah kuma wanda ya kafirce ma alkaukar taura wa man kala bi nau'i kaza wa kaza amma duk wanda ya ce an yi wannan ruwan bi nau'i kaza wa kaza saboda sabkar wata a wani masarki kamar da muka yi bayani na baba saboda saukar wata a wani wuri kamar yadda muka ce su laraba a wancan lokacin suna jingina saukar ruwan sama da faɗuwar wata a masarki daga cikin masarkan wata kamar yadda muka ce akwai manazin na wata inda yake sauka a kowane lokaci da kuma inda yake fita to suna cewa in wata ya sarka wuri kaza za a yi in ya sarka wuri kaza za a yi ko wani abu kamar haka to duk wanda yake jin cewa an yi wannan ruwa ne saboda wata ya sarka a wuri fadalika kafirun bi wani shi ne kafirce ma Allah mu'minin bilkauk wanda ya yi imani da tauraro mun ma'ana me yasa ya zama kai saboda ya jingina ko ya ɗauki aikin allah ya ba wani abu wanda ba allah ne. sai ba tauraro kuma ko yanzu mutum ya irin wannan tunanin haka yake haka a maganar take mun gani to amma ta hanyar ta jirba misali watan august kaga misalin da aka saba gani cikin watan yawan ruwa ya kan karu har ma ana cewa watan ogas watan ruwa goma to idan ka ce wannan ogas din ya yi ruwa wannan wata na ogas ya yi ruwa to idan ba sai mutu a matsayin shi kawai ba sharhi lafiya ba <laughs> sai ce ka wannan shekarar ogas inda ya yi ruwa ina matsayin shi eh? to wani aka ce zai manuwar shi ya amma ba to yanzu dai kai ka a ruwa ke shi kake ci biya albasa tun da shi aibar ka fita ta bakin shi ba yanzu da shi za Allah ya tsaya ka nemo shi a ji ta bakin shi <laughs> to abinda malamai suke cewa kamar yadda malin tijjani ya fara mutum zai cewa watan ogus ya yi ruwa amma a zuciyarsa a ƙidarsa ya san wake ruwa ya san an wake ruwa to wannan mu'minin billahi amma da mutum zai ji a zuciyarsa ogas ɗin shi kaɗai ne ruwa ba allah ba domin ya zama kafirin billah don haka jingina ma wani abu ba allah ruwan sama ba sai idan mutum ya ji cewa wannan abin shi kadai ya yi wannan ruwan ko ya hana ruwa. mun gane amma idan ya dauke shi shi sababi ne sababi allah ya yi ruwa saboda ne saboda bisa ga al'ada mutum ogas ya zo allah ya kan ruwa da yawa kaga yanzu watan ogas ya zo ne sababin saukar ruwa da yawa wannan ba misali amma ko shi malamai sun ja kuluwa cewa musulmi bai kamata ya faɗa haka amma ba za ka ce da makayari ba amma sun tsorata su domin malam shi hadisin manzan allah in yi magana yanzu wannan bayanin da muka fahimta ce ta waɗansu malamai ko ba haka ba ba amma shi manzan Allah ɗin ba haka ya faɗa wani suna alami da suka fahimci haka sai suka yi interpretin hadisin cewa haka yake ne to ba haka yake ne ba kuma yau kuma aka ta kan doron zahirin hadisin to shi sa sai malamai suka ce a yi ƙoƙari a kauce ma faɗar irin wannan magana ka ce o oh, ba sai a a sai dai ka ce kai allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ruwa da yawa a wannan watan da kuma bayanta allah ya samu dace so don haka faɗar wannan maganar babu kyau a musulunci wannan hadisin sahihi ne babu ma ya ƙunar rajulu izara a gaiwa babu abinda mutum zai faɗa idan ya ga hadari idan mutum ya ga hadari yana ƙoƙarin tasowa to me ya kamata ya faɗa ƙarar bukari haddasa na makiyu ibn ibrahim ƙarar na ibn jurejin an aka. an aisha ta radiyallahu an haƙalat kanin da biyu sallallahu alaihi wasallam إذا wa مكيلة wa وخرج wa وأدبر watagayyara wajuhu fa’iza matsaraci sama’u suriya fa’arrafatu aisha zalika faƙalar da biyu sallallahu alaihi wasallam ma a dalila allahu kama ƙarin lawo azza waje falon mara abu aridan mustabila audiyati wannan hadisin an karbo shi daga aisha batar manzon allah sallallahu alaihi wasallam aisha take cewa kanin da biyu sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance izara a makinatin idan ya ga hadari isa ka saman hadarin da ka gan shi za ka yi tunanin wannan hadarin zai yi iska ko ba haka ba to idan manzan Allah ya ga irin wannan hadari wanda yake dauke da iska shi ne makina to idan ya gani shi me yake dakhala wa haraja za ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga sai kuma ya fito ya shiga gida sai ya fito idan ka ga mutum ya kasa zama yana shiga yana fitowa wanda yake nuna hankalinsa ya tashi to haka manzan Allah yake sai ya shiga gida in ya shiga gida sai kuma ya fito wa aqbala wa adbara yi gaba sai ya fito kuma yi nan haka wa adbara sai kuma ya dawo ya ƙara shiga gida ya fito sai ya gaba sai ya dawo wata gayyara wajen ajiyar shi sai mu fuskar manzan Allah ta canza ta cika da tsoro da damuwa idza makaratis sama to da ruwa ta da sama ta saukar da ruwa suriya sai kuma Maza allah ya farin ciki sai ga alamun na farin ciki wancan yanayi duk sai ya kwaranye tare da shi fa da aisha dalika sai aisha ce sanar da manzan allah haka tace ce allah na lura in an yi kaza kaza kana kaza kana kaza kana kaza faƙalar da biyu sallallahu alaihi wasallam sai manzan allah ya ce wa ma'adari la'allahu kama ƙalar lafa azza wa jalla manzan allah ce wa ma'adari ce A aisha ai ban sani ba wannan hadarin da na gani karfa ya kasance kamar yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ne a cikin alƙur'ani falon mara aru aridan mustaqbil ya ciki yayin da suka da hadari a sama sai suka yi tunanin ruwan sama ne ya a ban san cewa rihun fiye azaba iska ne wanda yake dauke da azaba to shi ma manala ce ban sani ba kada wannan hadar ya zama irin haka ya zama hadari ne ko iska ce wadda take dauke da ne wadda take dauke da azaba to saboda wannan shi ya sanya sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake samun damuwa matuka idan irin wannan iska ta taso mun fahimta to kun kalli abinda bukhari ya ce a babin shi me ya ce ma ya kula da zuli izara gaiman to me za a ce ke na? e. Eh. hadisun ya zo da abinda za a hidi ko bai zo da shi ba to kaga hadisin bai faɗi abinda za a ce ba haka ne to da haka kana ya cewa hadisin bai yi muwafaka da shi babin da imamun buhari ya kulla ba amma shi kuma a wurinsa na iya ya ga abin da babin ya kulla domin kalmar alkawun laraba suna amfani da ita bi ma'ana alfi'il tana kana cewa kaulu magana amma aiki kake nufi haka zai wa buhari yana cewa yadda ya kamata mutum ya kasance in ya ga iska hankalinsa ya tashi ya samu damuwa don bai sani ba kowanne iskar azaba ce kun fahimta yana da rauni sai dai ne cewa manzan Allah yana samun damuwa wannan ya zo a waɗansu hadisai da dama amma dai shi wannan nafsin isnad da'if kamar yadda albani ya bayani a da'ifin adabin mufrat ƙalar buhari haddasa na abu nu'aimin alfadlu an sufiyan an salamata ibin kuhailin an isa Ibin asimin an zirin Ibin hubaishin an abdullahi ƙala da biyu قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل wannan hadisin na gaba an karɓo shi daga abdullahi ya ne abdullahi ibn masud abdullahi ibn masudin ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗiyar tushirkun madala ya ce aɗiyaratu shirkun aɗiyaratu shirka ne me aɗiyara shi ne a ta sha'unu bishayin canfa wani abu canfi kusan canfi ko a canfa wani abu asalin larabawa suna canfa tsuntsaye shi ne sa ake ce mata aɗiyaratu idan balarabe zai yi tafiya kafin zuwan musulunci idan ya fito daga gida to sai ta kallon itaciya wadda wani tsuntsu ya hau da ya hango wannan itace zai dinga lallabawa hankali a hankali ya je kasan wannan itace sai ya kama reshin itace sai ya girgiza idan girgiza mai tsuntsun nan zai yi to da ya tashi sai ya kalli ina yi idan ya dama to sai ce akwai sa'a sai ya abin da ya niyyar aiwatarwa idan in tafiya ce zai yi sai ya ci gaba da tafiya idan tsutsun nan ya hagu sai ya ce ba sa'a sai ya fara tafiya kun fahimta shi sa ake ce mata adiyar daga tsuntsu daga ɗaya? a ga wannan ashe ake ce mace za a kowace ƙabila a ta tana da irin nata hausa za a suna da canko su. shi wajen ba haushe in zai yi tafiya yana fitowa sai ya gamu da kuturu to bai yin wannan tafiyar koma a gida zai saboda ya canfa cewa ce gare shi cewa wannan tafiyar ba sa to maza Allah ya ce ita wannan a shirkun shirka ne sai manzan Allah ya ce wa mamin sai dai babu wani daga cikinmu face sai irin wannan tunanin na yarto yana shigowa cikin zuciyarsa shi ne wa mamin da aka waɗansu ba da suka ce idan kai ne a garin akwai irin wannan camfin da kaga ga abin zai shigo maka sai tunanin ya shigo maka cikin zuciya to amma shi musulmi bai aiki da wannan tunanin. misali saboda bai bayyana da wannan maganar ba shi ne umarmin sai ce walakin Allah yudhibuhu bitawakkul sai dai Allah yana tafiyar mana da wannan afiyara da me tawakkul da dogara da ka da tawakkali sai ka watsar da wannan abu me yasa manzon Allah ya ce ka zo ka tare su su yayin yamma misali sai ka ce ba sa'a ka tare su su yayin gaba sai ka ce akwai sa'a ta ina ya zama shirka to ta ina wannan abin ya zama shirka ko kuma mun dauki camfin bahaushe ka fito za ka tafiya za ka kano kawai sai ka fara haɗuwa da kutu. sai ka ce ba sa a wannan tafiyar ko an je ba za a ci nasara ba sai ka dawo gida kaga ka canfa ne ka canfa hutu to ta iya wannan canfa ya zama shirka har manzo Allah ya ce addiyar shirkun canfi shirka ne ta yana ya zama shirka kun fahimci tambayar da nake ta yana addiyar raju shi wannan canfin zai iya zama shirka amma da sai ka ɗan ƙara to da abin mm. ba kawo sa ko rashin kawo sa mm-hmm. aiki ne na eh, eh kamar haka ne amma da akwai kalmar ba sa'a ya kamata ke amfani da ita ba akwai kalmar da ya kamata ka sa ba sa'a duk zai yi amma dai akwai kalmar da ita ya kamata ta fito fili sai shirka ta fito fili e alkhairi ko shari akwai dai kalmar da ya kamata <laughs> kai amfani da ita wadda kuma sun yi wannan zuwa da ya yi ta dama Eh, sa'a ba tsammani ba na nafi ake cewa kawo amfanar da mutum wake da ikon ya amfanar da kai wani abu sai allah manzan allah ce ko da mutanen duniya za su taru ala an yanfa uka bi shaikin amfani da cutarwa wato sarrafi da su to yanzu wannan shi ne sai aka ɗauka aka ɗora kan sunsu kun fahimta cewa in sunsu ya yi gabas wannan yin gabas ɗin da ya shi zai jawo maka ƙaruwa amfanin ko sa'ar kamar yadda ka sai in ya yi yamma wannan yamman da ya shi zai jawo maka cutuwa to wannan bilif ɗin shi ne shirka wanda mazan Allah yake shi sai sai a ɗiyar shirkun su a jahiliya abinda suke yi gaji da shi kenan in sun su ya yi yamma ko ya yi gabas ko ya yi dama zai jawo amfani ga shi wannan mutumin da haka in ya yi tafiyar nan zai samu kawo in ya yi wani gefen kuma cutuwa ce da haka in yi tafiyar nan kila ma yana iya haɗari ya mutu kila zai ce ya asara an kasuwanci zai tafi to sai mu zala ce wannan addiyaratu shirkun to sai manzan Allah ya ce walakin nan laha yuhibu bi tawakkul kamar yadda muka ce manzan Allah ya ce wa ma da yawan mutane irin wannan tunanin yakan shigo musu to amma da ya shigo ma sai ka tuna da tawakkali alallahi to shi kenan ya tafiyar maka da wannan abu dan tunanin nan da kai an ce gafarallahu lahu Allah zai yafe maka walam yu'akizuhu bihi Allah ba zai kama maka da shi ba mun fahimta to wannan hadisin al-Imam Bukhari ya saka shi a cikin wannan babu to amma malamai suna cewa bai da alaka da babu sai dai ya fi alaka da babi na gaba domin a gaba imam al-bukhari ce babu addiyarci haka ne su kaga nan ya kamata ya shigo to wannan tana iri yiwuwa kuskuren rubutu ne kuskuren alƙalami ake ce mashi babu ɗiyara Babu da zai magana a kan ɗiyara canfi dasanar hakan ibn nafi ƙala na Shu'aibu, ya'ani ani zuhuri ƙala ni ubaidullahi ibn abdullahi ibn utuba anna aba hurairata ƙala sami'tun nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ƙul la'iyara wa kai ha alfa'al ƙalu wa malfa'al ƙala kalimatun hatun, ya sumaku ha a duku Wani hadisun daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda ya ce la'iyarta maza allah ya ce la'iyarta ba mu canfi a musulunci wa kai ha alfa'al amma kalmar da ta fi alkhairi sama da canfi shi ne alfa'al alfa'al shi ne fata na gari fata na gari shi kaga fata na gari ya yi kama da canfi amma ba canfi ba ne misali mutum ne zai tafi karo yana zuwa tashar mota sai yake mota ta cika sauran fasinja ɗaya kawai ake jira ya yi sa'a ko mai sa'a ba sai cika alhamdulillah ina ganin na dace tunda yanzu motar nan za ta daga wannan fata na gari ne ko yaƙini ne domin tana iya tafiya kuma ta tsaya kan hanya wata motar ma wadda bata cika ba ta ta wuce ku to amma jin kai ne yanzu ka zo ka hau sai kake fata na garin cewa wannan ya sanya ka isa da wuri to irin wannan fata na garin shi ne ka kaga ya kama da sauki da wani zai iya canfa cewa duk in na zo mota na zama ni ne na ƙarshe ina zuwa ta cika akwai amfani ga ya zama canfi to amma kama yi da canfi ba wannan alfa'ad ake ce mashi ko ka hadari bahaushe in ya ga hadari gabas ne yake cewa eh in ya gan shi yamma da yake cewa <laughs> to kaga wannan alfahari idan ogun ta kama shi hadarin ba da fito daga yamma yana iya ruwa <laughs> ko ba ka ba amma tajirba ta wani in ka ga hari a gabas to ana ne ya fi yamma ba a baki ne yana ake yi daga basu mai ba ba to shi ne manza da ya ce wa kairu ha alfahari amma babu laifi da mai da alfa'ad fata na gari wani in aka yi masa in yi bai lafiya in ya sha magani bai jin zai warke amma da an mai allura sai yana jin zai warke to wannan canfi ya canfa allura nan alfa'al ba canfi ba ne wanda kuma fahimta wani da kame allura sai warke amma zai shekara yana shan gani yana iya kasa rike a saboda shi yana jin kawai allura to kaga wannan irin shi ake ce ma alfa'al wannan shi ba canfi ba ne ba shi ne manzan Allah ya ce wa malfa'al suka ce wa manzan Allah wa malfa'al mene ne alfa'alu sai ce kalimatun salihatun a halukun kalma mai kyau wadda ɗayan ku zai ce ya ji wani ya faɗa sai aika wannan kalma tana da kyau muna fata Allah ya sa abin ya tabbata haka to kaga shi ne alfa'al wannan babu laifin shi amma a tsiyaratu babu wannan amsunci canfi kenan mun gane to babu na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa imam al ce babu fanni man lam ta tayyar wannan canfin mutunan da bai canfi to yana da farada wanda shi bai da canfi ba kuma ba ya yansa to me faradan shi bukhari ce haddasa na hajjaju wa adam kala haddasa na hamad ibn salama an asibin an zirli an abdullahi ibn masudin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أردت علي الأمم bilmausili ayyamin hajji fa’ajabali kasiratu umarci kalmanu a sahalwal jabal ƙalu ya muhammad arabi ta ƙala na ayyarin fi ƙala fa inda ma’a haƙulaɗi saba’i na alfan yadda kurunan jannata bigayar hisabin hukumar da nina na ya tsarkuna wala ya taɗayyarun wa’ala rabbihim ya tawakkalun ƙala ukasha faɗullah an yi ji’arani minhum ƙala allahun baj’alhu minhum ba ƙala rajulun akar ƙudullah an yi ji’arani minhum ƙala sabab aka biha ukasha wannan hadisun daga abdullahi ɗan masunin allah ya ƙara masu yarda abdullahi ɗan masunin ya ce ƙurdan alayyar umar amma majalin al’umuri fil yi ayyamin hajji a lokacin an zo aikin hajji mazan allah ya zo aikin hajji to sai allah ya masa majinin al'ummomi wannan annabin da al'ummarsa wannan annabin shi ma da al'ummarsa ya ga wani annabin a wata ruwa shi da ya zo da awa mutum da ya imani lalace ya ga wannan annabin an nuna mai shi daga shi sai mutum daya wani ya zo da mutane 'yan kwarori to amma shi da aka nuna manzan allah al'ummarsa to sai abin ya birge shi sai abin ya birge shi domin yadda ya ganta da yawa shi ne sai ya ce fa'a a jabari kasiratu ummati sai yawan al'umma ta ya birge ni faƙad mada usada wal jabal domin sun cika ko'ina al'ummata da inda ke da dutse da inda ba duwatsu da sun cika ko'ina sun zo da yawa allah ya samu na cikinsu ƙalu ya muhammad a hakan ma kuma sai aka ce mashi ya kai muhammad a rabita, ka yarda da yawan nan na al'umma ka gamsu da yawansu manzala ƙala ya ce na sai na shirina yarda ai rabbi ya ubangiji na yadda to sai aka ce mashi fa inna ma'a haula'i to kaga cikin waɗannan mutanen da ka gani naka saba'ina alfan ya aljannata bighairi hisabin aka ce akwai mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba hisabi a wata ruwaya wala azabin babu kuma azaba 70 wanda su da an tashi filin kiyama kawai nuna masu hanyar aljanna za a yi to kuma nan kuta aljanna su ba za a sa a hisabi shi ne ka tsaya gaban allah ya ma tambayoyi a ɗauko aikinka a auna sallah a auna azumi a auna shi ne duk ba za alaihi wasallama ya ce ma'a kulle alfin na alfa kowane mutum a yan ce dubu saba'in kowace mutum dubu daya ita kuma za ta tawo da mutum dubu saba'in duk za a yi masa abuwa sai aljanna kawai shi kuma zai ɗauko mutum dubu saba'in kaga dubu saba'in sau dubu saba'in miliyan alba'in da tara miliyan tara, za a ce ku ta yi aljanna ba hisabi ba komai mutum tawaye gila bai lafiya a zo a karanta mashi waɗansu awi na alkur'ani ko a tofa mai su a ce a bashi ya sha su in suna ciwo ba sa cewa a yi su ba sa cewa ba sa sannan ba sa yin sakiya da akwai ciwon da sai an sa wuta an buda masu da musu sai su ce abin shi kawai haka ba su magani ke da abinda Allah ya ce wala ya taɗayyaru shi ne wahalar shahai kuma ba sa kaga kagadin bai masassara ba za a yi masa allura ba zai sha magani ba haka zai zauna in allah ya kawo sauƙi ya samu sauƙi in kuwa mutuwa ta zo shi shi ya wuce ja'izi ya halatta ka sha magani in baka ciwo ba za a ya ce a sha magani amma in ka ce ba ka sha ka yi laifi amma masu yi ka yi kai kanka ki shan magani kuma ka zo lafiya ka wala lafiya da ke ciwo to ka sha magani mara <laughs> fi shan bagan kuma ka zo kada cewa kai cikin kake ciwo kai kan kake ciwo so idan imanin mutum ya kai ta yadda ya dogara ga allah ne kawai bai complain ko a zuciyarsa ba zai koka ba wannan babu laifi shi kuma mutum zai iya cikin waɗannan mutane sai allah ya zaɓi mutum kamar yadda za mu gani shi ya sa da mazan allah ya faɗi wannan wa al'arabi ya tawakalu ƙala ukashi faɗullah an yaji alali minhu akwai wani sahabi ana ce mai ukashi sai ya roƙi mazan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasu a roƙa man allah in shiga cikin waɗannan mutane roƙa min Allah in shiga cikin waɗannan mutane ka ganin ya ba addu'a ce babu da ke kana ya cewa ba na sun gani a wata ruwa tana cikin sauran da ya ce haka sai manzan Allah ya ce ya tambaye shi ya afuwa sai roƙi Allah shi maza Allah sai ce Allahumma ij'alni minhu ya daga hannu ya Allah to ba sahabi na ya roƙe ne, in roƙe ka a sanya shi ya Allah ka sanya shi ciki kaga sake maza Allah ya shara cewa an saka ya ciki sannan maza Allah ya ce to uka shi kana cikinsu ya ce Allahumma ij'alni minhu nan ba ya kawo allahumma ij'alhu minhu ce ya Allah ka sanya shi ciki a wata ruwa da manzan Allah ya ce haka ka gaya ne cewa to allahumma ij'alhu minhu yanzu yana ci ko bai ci a cewa ya Allah ka sanya shi cikinsu yana ci ko bai ciki a wannan ruwa ya shi ya sanya a wata ruwaya da ya ji manzan Allah ya yi wannan addu'a sai ya ce ya Amin hum ala ya rasulullah sai da ya tambace manzan Allah ya samu shiga wanda aka ce ku kashe ya riga kafirin shi za su daga kama ya eh, dam shi dan shiya yana ai shi dama kafa yake ne cikin sahabban manzan Allah akwai waɗanda mutanen banza ne wani shi ya da shi'a to duk inda ya samu wata ‘yar kafa ta wani hadisi wanda zai fake da shi ya ce a cikin littafin kuma an ce kaza esa ayuda a las zai ta wa mutane a sanya su ciki to za a kawo matakin da wani wanda ba zai cika waɗannan kwandishin ɗin ba shi ma ya ce a saka shi sai kuma manzan Allah ya da sai shi ba a saka shi bukashin nan da aka ce yana ciki waɗansu malamai suka ce shi yana cikin waɗannan to wannan na biyu shi bai suka waɗannan sharaɗin ba kaga ba zai shiga ciki ba malamai suka ce yanzu shi ya ce a roƙi allah a saka shi ciki an roƙi allah ya shiga ciki wani ya ce shi ba a saka shi in mazala ce kai ba kana ciki zai wani yauwa ƙarshe sai kowa ya ce a saka shi yana son sai ce to bari in je sai ya ba abubakar nan bakin kowa sai je ce manzan allah abubakar ya zo sai ce ce ya shigo ka ce dan aljanna ne sai ya dawo ce an ce ka shiga kuma kai dan aljanna ne sai abubakar ya shiga zuwa can sai ga uba uwa na wale ya taho tun da rawa aljanna ake <laughs> shi ga shi ke ba da sadarwa wani ɗan aljanna ne amma shi har yanzu manzan allah mutane kuma a gama hadisin shi ba shi na aljanna ba ne ba a wannan hadisin sai dai can wani wuri ya same ta amma dai a ranar ya same ta amma shi ke ba da bayani shi ake ce ma wani dan aljanna ne kuma in ya zo ce to an ce ka shiga kai dan aljanna ne amma shi bai cewa a shigo shi ba ce mai dan aljanna ba a lokacin kuma a to ya ce <laughs> amma shi ma wata rana a samu shi ma ya dace shi ma a ce da aljanna ne to haka manzan Allah ya dinga raba aljanna kawai don hadisi wani bai samu ba a ce shi kenan dan wuta ne ba wannan ba shi ne adalci ba haka haka ba ya masu masahabbai adalci ba Allah ya samu dace to don haka wanda yake so ya shiga cikin waɗannan mutane mutum dubu saba'in sau dubu saba'in to na harko dai ba shi magani amma nan da mazan allah ya ce wala ya sarkun su ne ba sa in yana rashin lafiya ba zai ce a kai na ba amma malamai suka ce in aka ɗaukai a ba da shi ba wannan bai warware bin shiga cikinsu ba saboda ai ba shi ya ce a kai shi ba ya kama a mai tsakiya bai san inda kan shi yake ba aka kama shi ake mai tsakiya sai da ya farfado ya gani bai warware mashi ba don ba shi ya ce a yi mashi ba don abin da aka shi ya ce a shi ne abin da hadisi ya ce su wanda yake so ya shiga sai ya jaraba حدثنا حماد وهمام عن آسم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم Allah ya samu dace idan Allah ya kai mu sati Amen. Oh. to alhamdulillah ina ga anan za mu dakata idan allah ya kai musaci mai zuwa kuskurenmu allah shi shi baki daya allah mana karya karya ce ka ba abubuwa mutane suna ta magana cewa waɗannan dokoki yanzu fa sun gawo suna ƙarewa ne a kan talakawa ba su bayan da sakamako irin wanda ya kamata su bada nan da dokokin amma kuma mutanen nan ba su daina ayyukansu na ta'addanci ba sosai zamanto dokokin sun dawo sun kare kan talaka yanzu da halin da muke ciki jihar kaduna sun buɗe network a jihar zamfara sun ce gobe talata za a buɗe network sun za a buɗe kasuwanni to fatan da muke da kuma addu'ar da muke allah ya samu hukunta a jihar katsina su koke-koken da mutane suke yi su daji waɗannan dokoki don mutane samu saukin rayuwa yana da ban mamaci a gwamnati ta kutu a ɗin wannan yanayin ta cewa mutane waɗannan dokoki ana samun sauƙi ta hanyar su, bayan kullum ana samun rahotanni na satin mutane da kuma kashe su da waɗansu abubuwa makamantar haka so muna muna roƙon Allah ta'ala ya sa shugabanni su kalli waɗannan dokoki a ɗage su don mutane samu sauƙin tafiyar da rayuwarsu don kada abin ya zama mutane biyu ga rayi ga kuma doka da fatan allah maɗaukin sarki ya sanya hukuma ta saurari kiraye-kirayen da mutane suke ta yi na ɗaji wannan doka akwai waɗansu mutane wanda ba sa tsoron ala. in ka buɗe rediyo sai ka ji mutum wai ana hira da shi yana cewa wai an samu wani lahiya wannan abin yana da ban tafiye ce mutum ya fito yana karya, karya da shi kansa ya san ƙarya shi ina aka samu wani lahiya muna fata allah ya sa a samu amma wani a wannan kaɗin ya fito ya ce ya samu zaman lafiya bayan hare-hare kullum karin yan masowa suke a makon da ya gabata wancan an zo garin da tsakaninsa da kaduna bai fi kilomita goma sha uku ba kowane abu kamar haka bayan shi an zo bugaji bugaji ba tafi kilomita sha uku ba ita ma da kaduna kuma ga su da ba da kyasu da ba misali to amma sai mutum ka ji a rediyo yana suna ta wani zakari da yana cewa an samu sauki an samu zaman lafiya allah kawo mana zaman lafiya kawo mana sauki domin shi ne mai kawo wa subhanakan lahumma bi hamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عفوا نعم أنت akwai Malam Abdullahi mai gwanjo. wanda yana cikin ladanin masallacin kandahar kusan yanzu ma shi ne babban ladanin masallacin kandahar a wancan alhamis ɗin kowace laraba da ta wuce allah wata ala ya ɗauki rayuwarsa a kai janazarsa ranar alhamis to muna roƙon allah ta'ala ya ji ƙansa ya yafe masa a mutum ne wanda kusan rayuwar shi da baki ɗaya saudakar da ita ga wannan masallaci in ya fito gidansa tun da safe shi zai kira asuba kira zahar kira la'asar kira magari da kira isha a kuma ko a ranar da ya rasu a ranar shi ya kiran sallar isha an gama sun hukula masallaci sun yi abubuwan da suka saba yi ya hau keken shi ya tafi zai tafi gida A kan hanya ciwo ya taso mashi yana fara amai sai ga jini ya ci amin jini nan wurin tutun a nan wurin yan ce ya zidda jini mai yawa to haka dai aka ɗauke shi aka tafi da shi asibiti to kafin ma ya da shi asibiti allah ya ɗauki rayuwarsa suwa shigari alhamis aka yi da shi to muna rukun allah subhanahu wata'ala ya ji kansa ya gafarta masa kurakuransa ya albarkaci abin da ya bari a bayansa a galibi kuskuren da muke yi mutum wanda ya zo ya ma'addini hidima to idan allah ta'ala ya kawo rayuwarsa idan muka je aka rufe shi to kuma shi ke nan mun yi bankwana da iyalan shi sai ka ga iyalan shi sun shiga wani yanayi bayan lokaci ɗan kankani Kuna abu yana ta da hankali akwai mutane wanda sun ma hidima amma yanzu an mamanta da su kuma iyalansa suna nan ba ma kulawa da su ba ma bibiyar su maga halin da suke a ciki to na kasa gane irin yan'uwantaka ta musulunci wanda muke akwai wani bawan allah ya ma'addini hidima sosai matuƙa kwanakin ba sai aka zo aka siya ma iyalan shi ƴaƴan shi kenan yake nufi an koro su daga islamiyya saboda ba su biya kudin wata ba to su islamiyya ba sun babansu ba ne ba hada za su ce a kore su daga islamiyya bayan sun san lokacin yana da rai yana ɗaya daga cikin wanda suke biyan kudin makaranta a mata a sahun farko to ƙarshe aka ce an koro su aka je muka bincika aka ce iya an koro yaran nan ce to shi nan. yanzu wancan islamiyya a ba a sake mai da su muka nemi islamiyya ta kusa wadda mata fi kusa da gidansu muka je aka mai da yaran nan aka yi musu uniform muka yi magana da masu islamiyya to kun dai san baban waɗannan yara kuma yanzu baya cikin mu. kun ji daga islamiyya ka za a koro su ku ya mai za ku yi mana ana tallafa ma waɗannan yara muka da yi magana da su suka ce za su ci da rabin kuɗi ce to shi ke na aka yi mara rissa suka ci gaba da karatu to a lokacin abinda ya tsaya man cikin zuciya ina makwabtan wannan mutumin su duk ba su obzabin ba cewa yaran nan ba sa zuwa makaranta ba to irin waɗannan matsalolin suna nan birjik a cikin al'umma to shi sanya sai ya ga mutum ya zo ya ba addini hidima bayan ya rasu da an ji an rufe shi ke an manta da shi to yana da ke wannan tsarin mu canza shi muna roƙon allah ta'ala ya tsaya ma iyalan shi ya wakilce su ko ya wakilci malam abdullahi a cikin iyalansa allah ya kare su daga tozarta ko shiga wani hali don shi malam abdullahi baya nan yanzu wasu subhanaka allahumma wa bihamdi nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh